curatsistoi fronte al soziai problemoi. Monda san organizo definas sanon kiel staton de bonfarto corpa, psica kaj socia. Sekve estas generala consento ke soziai factoroi devus recte interesi curatsistoin en ilia ciutaga practicado. Tia, la Brasilia sectio de la medicina reteio medscape.com decidis enceti ce Brasilei curatistoi pri ilia opinio cae sinteno relate celcain locae in sociae problemoin. Inter junio cae Augusto 2022, do, ciam la pandemio ancora trafis la lojantaron, centoi da curacistoi de decoi da medicinae facoi respondis pri sociae problemoi, cae indicis sian opinion pri la gravezzo de concernae punctoi. Ien resumo de la resultoi. Cio plei forte maltranquiligas la curacistoin relate la sanon de la popolo – Naudec quin procento i respondis che la alireblezzo de la logiantaro al la san servoi. Por multe el ili anca la ocasoi de aggressoi en familia medio. Ciu sociai problemoi influis la curacistan practicadon? Sesdec unu procentoi respondis che yes pli iunae i curacistoi estis pli sentemai al sociai problemoi. Ciu sociai problemoi persone influis la privatan vivon de curacistoi? Du trionoi el la curacistoi respondis jese, plei ofte pro alire blezzo al san servoi. Kion curacistoi sentas, kiam ili pensas pri la socia i problemoi en Brazilo. Presca un naudec procentoi respondis che ili estas cortu de tiai i problemoi. Plei ofte, procento de strecigio cae anxio. Ciu Brazila i active partoprenas en socia i agadoi favore al popolanoi, tri quaronoi el la pridemanditai curacistoi respondis che ili partoprenas en colectado de remedoi au donazado al institucioi de socia assistado, con la celo mildigi la socia in suferoin en Brasilo. Ciu curacistoi parolas pri sociai problemoi cun siai pacientoi, Septec nau procentoi el ili respondis che yes. Curiose che duono el tiui ricevis negativa in reagoen de siei collegoi, de aliei curacistoi, cae administrai superuloi cae ec de quelcae siei pacientoi. Relate alla ocasoi de agressoi en familia etoso, Plei multe curatsisto i opinis che en Brasilo ne funxia suffice bona protecto al familianoi, precipe ciam la victimo estas virino. Plei multe curatsistoi rigardas la usadon de drogacioi en la socio el dangeran fenomenon, similan al epidemio plei multae curacistoi respondis che racismo existas en Brasilo, cae ancau en la medicina medio, sed che oni progressas sur tiu campo. Plei multae curacistoi mal tranquilligias pri la climatae shanjoi en la mondo. Plei multae curacistoi ne occupigis pri la reproductae raitoi de la lojantaro. Plei multe ancau defendis la raiton de curatsisto ne agi por abortigo, en casoi lege antauviditai. Plei multe opiniis che abortigoen oni devus permessi nur en ocasoi de risco por la vivo de la patrino au post sex perforto au incesto. Plei multae curatsistoi ne interesigas pri la problemoi de sexae malplimultoi en la socio, malgrau la ocasoi de mistracto de tia publico en san servoi. Quindec du procentoi el la curatsistoi estas orgemae relate la aliron de la logiantaro al armiloi. Plei multae opiniis que necessas e fica controlado pritio fare de la statu.